اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. to je veliki uspjeh. U predislamskom periodu Meka, kao i mnogi drugi trgovački centri, imala je posebne sajmove na kojima se kupovalo i prodavalo roblje. Malo je bilo porodica da nisu imali bar jednog ili dva roba, slugu ili sluškinju, koji su obavljali sve moguće poslove. Bogatije familije su imale i na desetine takvih robova, koji su prodavani kao svaka druga roba. Ako je rob zdrav, jak i mlad, sigurno je mnogo skuplji nego stari, isluženi ili nesposobni rob. Robinja je, zavisno od namjene, isto tako plaćana velikim novcem, ali ako je bila mlada, lijepa, vrijedna, a nekada pismena i učena. Roba je posjedovao gazda porodice, a obično i gazdarica. Djevojka koja bi imala roba ili robinju, kada bi se udavala, sa sobom bi nosila svoj metak, a tako bi povela i svoje roblje. Ona bi i nakon udaje jedina bila vlasnik tog roba i mogla je da ga proda, da ga da mužu, a i da ga oslobodi, kako bi postao sam svoj gazda i domaćin. أبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير Jedna od tih običnih mekanskih žena je bila Kubejsa, žena Ebu Huzeife, koja je imala roba bistrog dječaka Salima. Vidjevši u tom dječaku neobično lijepa svojstva i predznake učena i sposobna čovjeka, ona se odluči da ga potpuno oslobodi. Njenom mužu, Ebu Huzeifi, sinu Utbe, je teško palo da tako finog dječaka, jučerašnjeg groba, potpuno nespremnog za samostalan život, odvoji od kuće, pa ga ponovo vrati u krug svoje porodice. To je još jedan od običaja predislamskih Arapa, posinjavanje, odnosno usvajanje tuđe djece, obično bivših robova nepoznatog porijekla, koja su u potpunosti dobivala sva prava ostalih članova porodice. Dakle, Salim više nije bio rob, nego usvojeni sin Ebu Huzeife, što njegov novi otac i razglasi u cijeloj Mekanskoj dolini. Od tog dana mladić bi prozvan Salim ibnu Ebi Huzeife, što znači Salim sin Ebu Huzeife. Nije mnogo prošlo od tog dana, a Mekom prostruji vijest o pojavi nove vjere, koja svojim nurom obasja mračnu mekansku kotlinu. Taj nur doprije i do Salima i njegovog oca Ebu Huzefe, i oni pohrliše Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi veselem, sjedoše pred njega, te zajedno i otac i sin primiše islam i posvjedočiše to riječima da je samo Allah Bog i da je Muhammed Allahov rob i poslanik. ومضى الدجى نسرا على جثث ممزقة يحوم وبدا الهلال كزورق في بحر أوهام يعوم فإذا الوجود جزيرة غرقت بأمواج الوجوم يا ليل جنحك صرخت Ne prođe mnogo vremena od ulaska Ebu Huzeife i njegovog sina Salima u Allahovu vjeru, a Islam, vjera koja ništa ne prepušta slučaju, dokinu i zabrani običaj Arapa o posinjavanju, usvajanju tuđe djece i naredi kuranskim tekstom. Zovite ih po imenima njihovih rođenih očeva. Muslimani se odmah odazvaše Allahove naredbi, pa počeše da tragaju za porijeklom svoje usvojene djece, kako bi ih vraćali njihovim pravim očevima i zvali ih po njihovim imenima. Ali Salim nije znao svoje porijeklo, niti mu je ko mogao pomoći u traganju za ocem, jer je kao dijete zarobljen u nekom od ratova, odvojen od porodice i prodan kao rob na redovnom Mekanskom sajmu Sukune Hasin, i to u uzrastu u kojem nije mogao ništa zapamtiti ni o svojoj majici niti o svom ocu. Od tada ljudi prozvaše Salima, Salim Mevla Ebi Huzeife, to jest Salim štićenik Ebu Huzeife i po tom imenu osta poznat cijelog svog života, a i nakon smrti. Ona gosna, nad tuga se nadvila, ranjena je Bosna moja mila, a tuga se nazvila. ranjena je što se tiče odnosa između Ebu Huzeife i Salima, to nisu bili odnosi zaštitnika i njegovog štićenika, nego su to bili pravi bratski odnosi dvojice muslimana u čijim je srcima iman duboko pružio svoje korijenje i koji su istinski postali braća po vjeri, nerazdvojni u tolikoj mjeri da ih je mogla rastaviti samo ta vjera i njeni interesi. Sem tog bratskog odnosa, između njih se stvori rodbinski odnos, tako što Ebu Huzeife oženi Salima svojom bratišnom i tako se još više pojača i onako velika ljubav i pažnja, te uzajamno poštovanje dvojice braće po vjeri. Međutim, događaj uskoro rastaviše Salima od njegova brata, jer Ebu Huzeife ode kao u Abesiniju, bježeći sa svojom vjerom od napada i uznemiravanja mekanskih mušrika, naročito iz plemena Kurejiša. Za to vrijeme Salim je ostao u Mekki i u potpunosti se posvetio izučavanju Kur'ana, učenju kuranskih ajeta, tako da posta uzor dostojanstvena i skrušena vjernika, a povrh toga jedan od četvorice poslanikovih najboljih karija, učača Kur'ana, od kojih se Kur'an mogao doslovno učiti i primati. To je i Allahov poslanik lično potvrdio kada je rekao ostalim ashabima. Neka vam Kur'an uči jedan od ove četvorice, Abdullah ibn Mes'ud, Salim Mevla Ebi Huzeife, Ubej ibn Kab i Muaz ibn Džebel. في ربوع المجد كنا نفع النصر المبين ونبيد الظلم نورنا نورنا نور اليقين في ربوع المجد كنا نطلع النصر المبين ونبين لنا عونا إلى يصلونها أنهار دم من فوق أرض المسلمين ويتامى وأيامى وتكالى وأنين إنها أنهار دم من فوق أرض المسلمين ويتامى وأيامى وتكالى وأنين كلهم عونا إلهي يا إله العالمين بوقوع مجدكم نرفع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا نور اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا قد مللنا الذل دوما وحياة النائمين فيسود الصرب فينا واليهود الخائنين قد مللنا Tako Salim posta poznat po svojoj učenosti, posebno u hivzu, što su mu drugi ashabi sa poštovanjem i priznavali. Kada su muslimani vršili hidžru iz Mekke u Medinu, Salim je u Medini obavljao imamsku dužnost, sve dok nije stigao Allahu poslanik. Iako među muhađirima bijaše Omer ibnul Hatab i drugi odabrani ashabi. Allah je htio da se u Medini nakon hidre ponovo sastanu braća Ebu Fuzeife i njegov štićenik Salim. Otada su stalno, jedan pored drugoga, bili u blizini Muhammeda, alejhi alaihi veselem, od njega sticali nova znanja i uz njega se borili za svoju vjeru. Tako je bilo i u prvoj borbi, poznatoj kao bitka na Bedru, gdje su se borili protiv svojih i Allahovih neprijatelja, mušrika, idolopoklonika iz Mekke. S obzirom da su među mušricima bili mnogi rođaci muslimana, pred samu bitku dok su se protivničke strane ogledale i pripremale za napad, Salim uzviknu Ebu Huzeifi. Gledaj, Ebu Huzeife, ono je tvoj otac, Utbe ibn Rebijah. Da, odgovori Ebu Huzeife, a ona druga dvojica su isto tako Allahovi neprijatelji. Moj Amidža Šejbe, i moj brat Velid. Jako mi Allahov poslanik dozvoli, sukobit ću se s njima i jednog po jednog svu trojicu na najbrži način ispratiti sa Dunjaluka u džehennem i pokazati im kako se bori pravi muslimanski borac, muđahid. حي على الجهاد حي على دعوة كل الجهات الهبا دعوة كل الجهات الهبا بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد سائل الأنجود كيف ضاع فيما سائل الأنجما كيف ضاع فيما واشرب العلقما أو نارا مسلما فوقها من وجود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد الصعاب والمنايا العذاب عيشنا مختطف في ظلال الكتاب A kada je bitka završena i kada muslimani uz Allahovu pomoć poraziše tri puta brojniju mušričku vojsku, stajaše Salim i Ebu Huzeife i gledaše poginule nevjernike, među kojima bijahu Utbe, otac Ebu Huzeife, Šejbe, njegov Amidža i brat Velid. sva tri poginula još u dvobojima prije same bitke. Tako su braća po vjeri, Mudžahidi, Salim i Ebu Huzeife, iz bitke u bitku, iz pobjede u pobjedu, pod zastavom Allahova poslanika, nastojali da što više učine na širenju vjere Islama i očuvanju islamske države. Bilo je to sve do bitke na Jemami, nakon smrti Allahova poslanika, a za vrijeme prvog halife Ebu Bekra, neka je Allah s njim zadovoljen. U tom velikom danu od Allahovih dana opremi halifa Ebu Bekr, neka je Allah s njim zadovoljan, vojsku koju je sakupio iz svih plemena čvrsto ubijeđenih u islamsko učenje, i odasla je protiv murteda, otpadnika od vjere i države, na čelu sa Musejlemom, zabludjelim starcem, koji sebe prozva novim Božijim poslanikom i čije slijepo učenje umalo da unese razdor među mnoga arapska plemena koja su tek prihvatila vjeru islam i nisu je u potpunosti ni upoznali. Po običaju Salim i njegov brat Ebu Huzeife požuriše da se odazovu pozivu halife u džihad u odbranu Allahove vjere. Na poprištu je mame sukobiše se dvije vojske i među njima se odigraše tri strašne bitke kakve je historija malo gdje mogla da zabilježi. Muslimanska vojska je bila pod komandom Halid ibn Velida, neka je Allah s njim zadovoljan dok je Murtede lično predvodio lažni poslanik Museilema el Kezab, neka je Allahovo prokletstvo nad njim. Oni koji su opisivali užas i strahotu te bitke, bili su nemoćni da to doslovno učine. Činjenica je da su Murtedi u jednom momentu potisnuli muslimane i stigli čak do pozadine muslimanske vojske, gdje je bilo i dosta žena. Umalo su zarobili ženu vojskovođe Halid ibn Velida, neka je Allah s njim zadovoljan. Da je nije zaštitio jedan od boraca. Redovi muslimana se uskovitlaše i trebalo je što prije nešto preduzimati. Počeše se isticati junaci kojima je draža bila šehidska smrt, nego sav dunjaluk i dunjalučka uživanja žrtvovali su svoje živote koje će i onako danas sutra proći za život koji će vječno u džennetu provoditi. Halid ibn Velid prestroji muslimansku vojsku tako da zapovjedništvo nad muhađirima i muhađirski bajrak povjeri Salimu Mevla Ebi Huzeife, a bajrak Ensarija Sabitu ibn Kais. Halid osta da predvodi pustinske sinove ostalih arapskih plemena i kao glavnokomandujući nad cijelom muslimanskom vojskom. Zeid ibnul Hatab, brat Hazreti Omera, poče podsticati muslimane na borbu vičući. O ljudi, nemojte se kolebati, udarite na neprijatelje i krenite svi zajedno naprijed. O ljudi, tako mi Allaha nakon ovih riječi ništa više neću reći, sve dok Lema lažac ne bude ubijen ili dok ja ne poginem kao šehid i ne stignem pred Allaha Đelešanuhu sa svojim djelima. Nakon tih riječi Zeid jurnu prema neprijatelju prebijajući se kroz njegove redove, sječući desno i lijevo, ubijajući sve dok i sam ne pade ubijen. Za njim je krenuo Ebu Huzefe uzviknuši, o nosioci Kur'ana, uljepšajte Kur'an svojom pokornošću i lijepim djelima.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 إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود Salim Mevla Ebi Huzeife, noseći bajrak muhađira, krčio je put kroz neprijateljske redove, sve dok mu protivnička sablja nije odsjekla desnu ruku. Tada je Bajrak zgrabio lijevom rukom i krenuo dalje, dok mu i ljevica nije bila odsječena. Onda Salim prigrli Bajrak uzase i ponese ga nad lakticama odsječenih ruku iz kojih je uveliko tekla topla šehidska krv. Išao je naprijed, sve dok se nije srušio od velikog gubitka krvi i novih udaraca neprijatelja. A nakon što je bitka okončana i prašina po jemami se počela slijegati, došao je Halid ibn Velid i stao iznad smrtno ranjenog Salima, koji reče Šta su uradili muslimani, o Halide? Halid mu odgovori Allah im je propisao veliku pobjedu i uništio je neprijatelja u Sejlemu. je Salim upita, a šta je uradio Ebu Huzeife? Poginuo je kao šehid, odgovori Halid. Prenesite me do njega, izgovori Salim teškom mukom svoju posljednju tunjalučku želju. On je već tu, uz tebe, reče mu Halid. Tada Salim zatvori oči i prošapta. Zajedno smo bili ovdje, a zajedno, ako Allah da, i na onom svijetu. Tako Salim Mevla Ebi Huzeife zadovoljan preseli na ahiret, nadajući se Allahovom zadovoljstvu.